Се секјавате на... Ке продолжиме сега со темата. Се секјавате што му се случи на Илија во врска со тоа каде бил, во што се со... кај се наогел господовиот дух. Се секјавате? Значи, Господ му пушти на Илија виор, настана земјотрес, после што беше понатаму. Меѓутоа Господ не беше ниту во тоа, ниту во тоа, ниту во тоа, а во што беше? Тивкиот ветер, така пишува? Тивкиот глас. Тивкиот глас, така. Во малиот тивок глас. Кој е тој тивок глас? Значи, ние не го гледаме Отецот, ние не би му ни можеле да го видиме, како што самиот Исус и рекол Нелена Вајд во визија. Ако, го видиме, ако ја видиме славата на Отецот, Отецот во сета негова слава, ќе престанеме да постоиме. Не, нема да умреме, тога ќе престанеме да постоиме. Тоа се две различни работи. Ние не го гледаме ни Исуса. Не го гледаме ни Синот Божи. Тоа кога Имаме работа со Господа, со кого имаме работа? Непосредно тука со нас, со кого имаме работа? Само со Светиот Дух. Тоа е нашата единствена врска со Него. Тој тиво глас кој што не збори преку нашата совест. А зашто Господ не беше ниту во земјотрасот, ниту во лунјата, ниту во виорот, така натаму? во оно што луѓето би сакале Господ да биде. Затоа што има еден убав текст што го читавме во контекст на последните настани при проучувањето на оваа книга секој петок. Би сакал да го прочитам. Тој цитат директно од духот на пророќството. Тоа во последните настани е 129-та страна. Директно може да го најдеме. Се вели вака, еден единствен ангел ги убил сите египетски првенци и ја исполнил земјата со плач. Еден единствен ангел – Значи, за да направи Господ виор, луња, земјотрес, катастрофа, помор, епидемија, што е потребно? Да му заповеда на еден единствен ангел тоа да го направи. Затоа јас верувам дека на Илија тие манифестации му ги правеле Божите ангели по Божија заповед. За да и, и тој и ние разбереме каде треба да го бараме Господа. И во што треба да го, да го бараме Господа. Иеко тој е поголем и помокен од сите природни сили, и од сите небесни сили, сепак нашата единствена врска со него е тој, тој малечок тивок глас, кој што зборува преку совеста, иако тој глас го задушиме, тогаш нема повеќе кој да ни зборува. Тогаш сме похудиле на светиот дух, сме го направиле непростливиот греф. Да го завршам цитатот. Кога Давид го навредил Бога, попишувајќи го народот, еден ангел предизвикал страшно уништување со кое тој греф бил казнат. И сега ова реченица е битната. Истата разурнувачка сила која ја покажале светите ангели кога Бог тоа им го заповедал, ќе ја покажат и злите ангели кога? Кога Бог тоа ќе им го дозволи. Тие сили се веќе подготвени и само чекаат божествена дозвола да предизвикаат пустош на сите страни. Ова е запишено во големата броба 614 страница. Големата борба е завршена пред 1888 година, бидеќи тогаш е испечатено првото издание. Значи, замислете, во тоа време, овие сили, значи, пред 130 на години, овие сили се веќе биле веќе подготвени и чекале божествена дозвола да предизвикаат пустош на сите страни. Колку време има тогаш? 130 на години и Господ се уште не, не им дозволува. Ги држат ветровите. Да не дува ветер, да не се направи тој пустош. Се разбира, имало многу пустоши и разорнувања, и двете светски војни, и разни други катастрофи, меѓутоа тоа, како што споменаш мејатата Савота, тоа не е ништо во споредба со, тоа се само капки од чашата, во споредба со она што ќе се случи кога ќе настапи господовиот ден. Во споредба со она што ќе се случи кога ќе заврши времето на милост, кога повеќе нема да има милост, кога луѓето ќе бидат или запечатени, или жигосани. И тоа е страшно време. Мијата сабота беше тука присутна Вики, значи, од Хрватска. И на излегување ми спомена дека <clears throat> некој проповедник, не го кажа името, но ја нема да го споменам, некој проповедник, хрватски проповедник, кој што живее и работи во, во Северна Америка, не знам дали беше Канада точно или Соединетите држави, исклучиво и рекол на прашање што таа му го поставила, дека според учењето на Адвентистите на седмиот ден од секогаш, дека трубите се однесуваат на седумте труби се однесуваат на историски настани од историјата на средниот век, ај да речеме. Сите ние добро ги знаеме тие толкување. Мегуто, знаете зашто Вики му го поставила тоа прашање на проповедникот? Тој не кажал ништо ново, тој го кажал само учењето на неговата црква. Зато што Вики забележала дека нешто не е во ред. Забележала тоа што јас го зборував, дека седомте труби се дадени во контекст на седмиот печат, последното време, крајот на времето на милост. Никако не можеме да ги извадиме од тој контекст и да ги сместиме во некоје друго поранешно време, според откровението. Како за пример, го цитиравме текстот што се однесува на петната труба. Зошто? Зато што таму, да не го читам повторно целиот текст, Таму е споменат Божиот печат. Да го повториме. Текстот од седмата глава. Седма глава, први стих. Потоа видов четири ангела, како стојат на четирите агли од земјата, држејќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветар ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел, како се подигаше од исток, кој имаше печат на живиот Бог. И тој извика со висок глас кон четирите ангели, на кои им беше дадено да и пакостат на земјата и морето, велејки. Третиот стих. Не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека што? Додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. На четирите ангели се должни да ги задржуваат овие ветришта на Божиот гнев, се додека не бидат запечатени сите Божии слуги, кои што тука наведени понатаму како број, ние сега не ни е битен бројот и да дискутираме за него, Но, битно е дека додека постои времето на милоста, Божите слуги се запечатуваат, но не се сите запечатени. Точно или точно? Додека живееме се уште во времето на милоста, Божите слуги се запечатуваат, но не се сите запечатени. Браво, вас е никој не е запечатен од живите. Точно. Според тоа, ако петата труба мене ми зборува четвртиот стих од деветата глава. И им се рече на тие скакулци, да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои што го немаат печетот Божи на челата своји. На кое време се однесува? Зашто на турците? Пред 2, 3, 4 века. Не, се однесе во времето кога Божите слуги ќе бидат запечатени. И кога овие зла ќе бидат излеани врз останатите, врз жигосаните, врз оние кои што го немаат Божиот печат на своите чела. Со ова не сакам да речам дека треба да ги фрлиме во гјубре сите толкувања што адвентистите уште од почеток ги намениле и примениле на историјата на христијанството во минатото. Сите символични пророќства имаат своје толкување и имаат и своја повеќе кратна примена, ако нивните детали одговараат да се применат на некои настани во минатото, може да се применат, зашто да не. Тие се символични пророкства. Меѓутоа, Елена Вет, која што исто така дава подршка и за тие историски примени на седомте труби од минатото, дава подршка и за ова, дека седомте труби се однесуваат на последното време. Нези најпознат цитат на оваа тема се наоѓа во третата книга Избрани сведоштва, 426 страница. Внимавајте што вели. Се уште треба да се случат сериозни настани. Значи, сериозни настани доправа следат со други зборови. И сега кажува ваква, една синтагма, паралелизам повторно. Треба да одегне труба по труба чаша по чаша треба да се излее врз жителите на оваа земја. Затворен цитат. Мислам дека повеќе англискиот превод, о, англискиот оригинал на повеќе звучи труба по труба ќе одекне, чаша по чаша ќе се излее врз жителите на оваа земја. И составувачите на книгата Последните настани, односно настани на последното време, во, на овој цитат му го додале следниот од сведоштва до проповедници 182 страница и тие само тие два цитата го прават овој одсек кој што носи наслов Чашите на Божиот гнев ке бијат излејани». Зашто што се однесуваат чашите, во цитатот чаша по чаша треба да се изле на седомте зла. Откровение 16 глава. Каде што Јован гледа ангели кои што имаат во своите раце што? Држат чаши на Божиот гнев. Па на што би требало да се однесува труба по труба ќе оде. На Откровение 8 и 9 глава е цитатот од последната проповедница, 182 страница. Ангелот на милоста наскоро треба да го напушти светот. Значи, после ова чаша по чаша, труба по труба, ангелот на милоста наскоро треба да го напушти светот. И тогаш ќе се излеат седумте последни зла. Страните на Божиот гнев наскоро ќе бидат пуштени. И кога тој ќе почне да ги казнува престапниците, нема да има одмор се до крајот. Наистина страшни зборови. Седма книга Библиски коментари, иеко те се сите издадени во една книга во наше време. 967 страница. Да прочитаме, значи, уште некои зборови што Елена Вајд ги кажува во врска со оваа тема. Иеко скоро ги читавме, вие што дојгете во петок редовно, но еве сега преминавме на новата земја. Значи, малко ја напуштивме оваа тема од книгата, но само за подсетување. Четирите мокни ангели ги задржуваат силите на оваа земја се додека Божите слуги не го примат печатот на своите чела. Сега гледате што се кажува тука. Народите на овој свет се желни за судир. Замислите. Значи, народите сакаат да се тепаат меѓу себе. Албански платформи, овакви платформи, онакви, овој национализам против другиот национализам. Многу лесно може да се запали буре барот. Народите на овој свет се желни за судер. сме безумната се уште за некоја недела <laughs> до петок. Безумната сегашна администрација на Соединените Американски држави беше желна да започне Трета светска војна со Русија. Меѓутоа, кој тоа го спречи? Господ тоа го спречи. Господ тоа го спречи затоа што дури и агентите на ЦИА и а, НСА, <laughs> да ги наречам така, се само фигури во неговите раце. Народите се желни за судир, но ангелите ги задржуваат. Нема ангелите. Се секјавате на цената големата борба, кај што Елена Вајд вели во собранијата и заседанијата на човечките, или во заседанијата на човечките собранија, дали се тоа парламенти или конференции и разни други политички собранија, дали на локално или на владино ниво, ангелите Божии често пати земале збор. Секавате на тој цитат. На човечките собранија, политички собранија се мисли, конференции, ангелите Божии често пати земале збор. Како е тоа Божно? Интересно. Значи, се, кач, се качува на собранската говорница и вие мислите дека е тоа Мерсел Билјали, например. <laughs> Са, не мора да е така. Не мора да е така, се разбира. Не мора ангелот да глуми дека е некој. <laughs> Како што тоа го прават пърнатите ангели. <laughs> Мегетоа, еве, без да шпекулирам <laughs> што тоа би можело да значи, Елена Вајд пишува славни зборови според мене. На тие собери, каде што се носеле важни политички одлуки во светот, ангелите Божи често земале збор, биле присутни и земале збор. Не само на таков начин. Значи, тие во се се вклучени значи, во, во најпрлјавата политика на тајните служби, например, што се одвива во светот. Ангелите Божи се, се вклучени. Држат се под контрола. Затоа јас велам дека, и уште еднаш ке повторам, ниту Америка, ниту Русија, сите 18, колку што се нуклеарни сили во овој свет немаат контрола на, на своето нуклеарно оружје, на својот нуклеарен арсенал. Господ има контрола. И Господ е тој што ќе, ќе, ќе го запали тој материјал, тогаш кога ќе дојде време. Кога? Кога ќе треба да се очисти оваа планета од злото и гревот. Кога огненото езеро треба да ги проголта, сите непокајани грешници и истовремено да ја подготви планетата за новата земја, за новото создавање. А, може и било кога после времето на милост, во контекст на некое од овие седом зла или овие труби. И да го завршам цитатот. Значи, народите на овој свет се желни за судир, но ангелите ги задржуваат. Кога силата што ги задржува ќе биде повлечена, ќе дојде време на неволја и страв. Ке бидат направени смртоносни воени орудија. Бродовите заедно со својот жив товар ке наоѓаат гроб во морските длабочини. Сите оние што го немаат духот на вестината – ќе се обединат под водство на сатанските представници, но ќе бидат задржувани се додека не дојде време за големата битка наречена Армагедон. Тука завршува тој цитат од Елена Вајт. А како се споменува Армагедон? Откровение 16, 16, помните го 16, 16. Се споменува Армагедон. во која чаша или при кое зло се споменува Армагедон? <laughs> Шесто. Добро. А што ми кажува шестата труба, да видиме дали постои паралелизам помеѓу трубата, шестата труба и шестото зло, шестата чаша. Откровение 9 глава, 13 стих и 14. И шестиот ангел затруби, Така? И чув еден глас од четирите рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на шестиот ангел, како кога беше трубата. Ослободи ги четирите ангели, врзани кај големата река Еуфрат. И што треба да направат овие четири ангели? И беа одврзани четирите ангели, кои беа приготвени за часот и денот, за местот и годината, за да убијат една третина од луѓето. Турците колко и да биле гадни и страшни, не убиле една третина од луѓето. Што би било една третина од луѓето? Преку 2 милиарди. Страшно нешто. Ја не знам колку броеле турските војски низ историјата, меѓутоа јас не познавам војска, било која, и руска, и германска, француска, било која, не познавам војска, не знам кинезите дали имаат толкова војска. <laughs> Според 16 стих, која што број 200 милиони. Вели Јован го чув нивниот број. 200 милиони тие што треба да направат пустош при шестата труба. Тој ги нарекува конјаници, меѓутоа кога ќе чирите какви каков изглед имаат тие кони, ќе сватите дека тоа не се вистински кони. Туку е повторно употребена нека символика и фигуративен израз. А што се? Бог да не чува да не го доживееме на своја кожа. Инако постојат разни толкувања. Се разбира. Во ред за денес толку. Ако даде Господ живот и здравие, следната сабота на вечер ке, ке сакаме да ги поминеме сите труби и сите чаши, сите зла и да правиме една споредба, ако е можно. Веројатно ќе биде интересна занимљивост.